บุ๊กทูเก้าสิบเจ็ดเอ็นนินเดปตาเอ็นนินเดปตาคำสันธานสี่ซินเดสมิเตสระซินเดสมิเตสระเขาหลับ ทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่ Αποκοιμήθηκε παρόλο που η τηλεόραση ήταν ανοιχτή. Αποκοιμήθηκε παρόλο που η τηλεόραση ήταν ανοιχτή. เขายังอยู่ทั้งที่ดึกแล้ว Έμεινε κι άλλο παρόλο που ήταν ήδη αργά. Έμεινε κι άλλο παρόλο που ήταν ήδη αργά. เขาไม่มาทั้งที่เรานัดกันแล้ว Δεν ήρθε παρόλο που είχαμε δώσει ραντεβού. Δεν ήρθε, παρόλο που είχαμε δώσει ραντεβού. โทรทัศน์ยังเปิดอยู่ λαπ. Η τηλεόραση ήταν ανοιχτή. Παρόλα αυτά, αποκοιμήθηκε. Η τηλεόραση ήταν ανοιχτή. Παρόλα αυτά, αποκοιμήθηκε. ดึกแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่ Ήταν ήδη αργά. Παρόλα αυτά έμεινε κι άλλο. Ήταν ήδη αργά. Παρόλα αυτά έμεινε κι άλλο. เรานัดกันแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มา Είχαμε κανονίσει να συναντηθούμε. Παρόλα αυτά δεν ήρθε. Είχαμε κανονίσει να συναντηθούμε. Παρόλα αυτά δεν ήρθε. ทั้งๆทที่เขาไม่มีใบขับขี่ Παρόλο που δεν έχει δίπλωμα, οδηγεί αυτοκίνητο. Παρόλο που δεν έχει δίπλωμα, οδηγεί αυτοκίνητο. ถึงแม้ถนนลื่น Παρόλο που ο δρόμος γλιστράει, οδηγεί γρήγορα. Παρόλο που ο δρόμος γλιστράει, οδηγεί γρήγορα. τι ทั้งๆทที่เขาเมา Παρόλο που είναι μεθυσμένος, πάει με το ποδήλατο. Παρόλο που είναι μεθυσμένος, πάει με το ποδήλατο. καπρότ. Δεν έχει δίπλωμα. Παρόλα αυτά, οδηγεί αυτοκίνητο δεν έχει δίπλωμα. Παρόλα αυτά, οδηγεί αυτοκίνητο. Ο δρόμος γλιστράει. Παρόλα αυτά, οδηγεί πολύ γρήγορα. Ο δρόμος γλιστράει. Παρόλα αυτά, οδηγεί πολύ γρήγορα. เขาเมา καγιάν. Είναι μεθυσμένος. Παρόλα αυτά πάει με το ποδήλατο. Είναι μεθυσμένος. Παρόλα αυτά πάει με το ποδήλατο. เธอหางานไม่ได้ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัย Δεν βρίσκει δουλειά παρόλο που έχει σπουδάσει. Δεν βρίσκει δουλειά παρόλο που έχει σπουδάσει. เธอไม่ไปหาหมอ ถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตาม Δεν πάει στο γιατρό, παρόλο που πονάει. Δεν πάει στο γιατρό, παρόλο που πονάει. Θα αγοράσει αυτοκίνητο, παρόλο που δεν έχει χρήματα. Θα αγοράσει αυτοκίνητο, παρόλο που δεν έχει χρήματα. เธอจบมหาวิทยาลัยแล้วแต่เธอก็หางานไม่ได้ Έχει σπουδάσει. Παρόλα αυτά δεν βρίσκει δουλειά. Έχει σπουδάσει. Παρόλα αυτά δεν βρίσκει δουλειά. เธอมีอาการเจ็บปวด แต่เธอก็ไม่ไปหาหมอ Πονάει. Παρόλα αυτά δεν πάει στο γιατρό. Πονάει. Παρόλα αυτά δεν πάει στο γιατρό. σύ ροτ. Δεν έχει χρήματα. Παρόλα αυτά θα αγοράσει αυτοκίνητο. Δεν έχει χρήματα. Παρόλα αυτά θα αγοράσει αυτοκίνητο.